Naredno pitanje u večerašnjoj emisiji koje je pristiglo glasi Assalamu alaikum, velikmu salam. Želio bih da mi uvaženi gost odgovori da li je ispravno biti pripadnik derviškog reda. Šta se pod ovim želi, ne znam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu, rasulillah. Nije ispravno Bilo koji pravac koji nije bio praksa Muhammeda alaihi salatu wassalam i njegovi ashaba ridvanullahi ta'ala alaihim, znači iskretanje sa staze onima kojima je naređeno da, da se ugledamo. A Allah subhanahu wa ta'ala kaže لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Zaista vi o Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam imate najljepši uzor raznorazne sekte koje su se kasnije javljale kod muslimana i načini zikra i slično, znači su proizvod slobodnog ičtihada. i znači, gdje je čovjek na svoj poseban način sebi stavio za obavezu da na određen način slavi veliča Allaha subhanahu wa ta'ala i na kraju sebi zao, dao za pravo da to uvede kao pravac i postupak da bi kasnije se prenosio od generacije do generacije tako su nastali turukat. E, turuk, različiti putevi u zikru, a to i takav način odvajanja od muslimana nije dozvoljeno, nego je potrebno da svi muslimani odlazi u Allahove kuće, slave i veličaju Allaha subhanahu wa ta'ala, znaju šta je fard, znaju šta je vađib, šta je sunne, šta je mustahab i da svaki pojedina slavi Allaha subhanahu wa ta'ala praksom koju je poslanik sallallahu alaihi wa sallam prakticirao i na takav način zaslužimo Allahovo zadovoljstvo, a svako odvajanje i posebno nazivanje upravo vodi u cijepanje muslimana i razdvajanje od menheđa na kome su bile bile prve generacije i to je upravo put koji šeitan želi da muslimana razdvoji kako bi na takav način postali slabi i bili plijen i žrtva njihovi neprijatelja.